տարբերություն մի շարք հոգեբանական վախերի խեղդվելու վտանգն իրական է, ուստի Երևանի Հենակետային բժշկական քոլեջի ամբիոնի վարիչ Իզմիրլյանի անվան մանկատան մանկաբույժ, Աստղիկ բժշկական կենտրոնի մայրության դպրոցի մանկաբույժ կոնսուլտանտ Արթուր Մարտիրոսյանի հետ փորձենք հասկանալ ինչումն է վտանգը եւ ինչպես մեզ դրսեւորենք, եթե երբևէ հայտնվենք նման իրավիճակում։ շրջապատող աշխարհը վտանգներով լեցուն է եւ մենք պետք է կարողանանք անհրաժեշտ գործողություններ, հմտություններ ցուցաբերենք պահպանելու երեխայի կյանքը։ Մայրը գուցե որոշ բաներ անում է վնասդորեն, բայց որոշ բաներ կա, որ պետք է կարողանանք մենք սովորենք, սովորացնենք եւ այդ փորձը մեր շրջապատում տարածենք։ Կոնկրետ ինչու ենք քննարկում երեխայի անվտանգությունը, ինչպես ասեցիք, խեղդվելուց, այսինքն օտար մարմինների աճառով խեղդվելու վտանգի մասին, որովհետև մինչև 3 տարեկան երեխաների մահերի ճնշող մեծամասնությունը առաջանում է հենց օտար մարմնով շնչայացրելու հետևանքով, ընդ որում շրջապատի անգիտության հետևանքով պարզ է, երբ որ իրանք չեն իմանում ինչ անել այդ պահին։ Խեղդվելու վտանգը հատկապես ավելի մեծ է մինչև 3 տարեկան երեխաների մոտ, սակայն վտանգը շարունակում է արկախ մնալ մինչև երեխայի 6 տարեկանը։ Մինչև 3 տարեկան երեխաների մոտ է վտանգը մեծ, առանձնապես մինչև 1 տարեկանների մոտ։ Ինչու, որովհետև այդ տարիքի երեխաները ենթագիտակցորեն ցանկացած օտար մարմին իր փայլուն առարկա տեսնելուց տանում են բերանը համեմատելու համար մոր կաթի համի հետ եւ այդտեղից էլ առաջանում է հենց դժբախտությունը։ Իսկ մի մասն էլ առաջանում է այն դեպքերում, երբ որ ծնողները, հարազատները, շրջապատը փորձում են ինչ-որ կերպ ուրախացնել, ծիծաղացնել երեխային, կերակրելու ժամանակ զբաղեցնել, այսպես ասած, բայց մոռանալով, որ կարող է լինել խոր ներշնչում եւ սննդի մասնիկ պարզապես փակում է ցայնաճեղքը ու այդ դեպքերում նույնպես հնարավոր է խեղդվելու վտանգ։ Երկար տարիներ աշխատելով վերակենդանացման բաժանմունքում բժիշկ Մարտիրոսյանը բազմիցս հանդիպել է խեղդվելու վտանգով բաժանմունք հասցված երեխաների, որոնց մեծ մասին բարեբախտաբար հնարավոր է եղել փրկել։ Գիտեք ինչ, վերակենդանացման բաժանմունքում աշխատելու իմ տարիներին լինում էին դեպքեր, երբ հասցնում էին վերակենդանացման բաժանմունք, դա եղել է մետրոյի ժետոնը, դա եղել է մանրադրամ, դա եղել է ուլունքով ասեղ, մանր խաղալիքներ, բայց երբ որ չեն կարողանում կողմնորոշվել, ինչպես նախանցած տարի Զեյթունի մանկապարտեզներից մեկում եւ այլ դեպքերում ցավալի դեպքեր են լինում, եթե չգիտի ծնողը ինչպես պետք է վարվել։ Մանկաբույժի համար խեղդվելու վտանգը շատ արդիական է, իսկ դրան լուրջ չվերաբերվելը անմտություն, որի հետևանքները կարող են բավականին ցավոտ լինել։ Ոստի բարբերաբար տարբեր մեդիա գործիքներով բժիշկը փորձում է իր ազեկվածության աստիճանը հանրության շրջանում բարձրացնել։ Բազմիցս հնարավորին բոլոր միջոցներով որ որ հնարավոր է ներկայացնել թե հմեկով, թե համացանցի օգնությամբ փորձել եմ տեղյակ բայել հնարավորին շատ մարդկանց։ Առնվազն 5 ծնող գիտեմ, որ հետո արձագանքել է, որ ձեր շնորհիվ ես կարողացել եմ իմ երեխային փրկել։ Եթե ծնողը տիրապետում է խեղդվող երեխային առաջին օգնություն ցուցաբերելու տեխնիկային, ապա բժիշկ Մարտիրոսյանը վստահեցնում է, դեպքերի 100%-ի պարագայում էլ հնարավոր է լինում իրավիճակը հաղթահարել։ Ոստի եկեք լսենք առաջին օգնություն ցույց տալու կանոններն ու փորձենք ընդմիշտ ֆիքսել դրանք մեր հիշողության մեջ մինչև 1 տարեկան երեխային շնչայղձության դեպքում նախ ինչ է նկատում ացնողը, որ երեխան ուշադրությունը կորցրեց, աչքերը կարող հետ գնալ, ձեռքերը ոտքերը թուլանում է, գույնը գցում է։ Շնչառությունը կարող է լինել խզոցով, շատ թուլացած, ամենտանրապես բացակայ ու գործնի գիտակցությունը։ Բարեկամների ընթացքում երեխան կարող է թուլանալ առանց ճճալու, առանց խոճապի մատնվելու, ինչա պետք երեխային անմիջապես վերցնում է իր ձեռքի վրա, նախաբազկի վրա, բութ մատով ցուցամատով բռնում է թուշիկները, հա, այտերից գլուխը դեպի ցած, ձերքի վրա պահելով։ Իսկ մյուս ձերքի ափով բարձիկներով միջթիակային տարածությանը 5 հատ հերոցանման հարված է տալիս հերոցով դեպի վեր միջթիակային տարածությանը։ Եթե չի ստացվում, բռնում է գլխից ծոծրակի մասից շրջում է մյուս ձերքի վրա եւ մյուս ձերքի երկու մատով ցուցամատով մատնի մատով կրծոսկի վրա ուժեղ սեղմումներ է կատարում 5 անգամ ու շրջում կողքի։ Փորձը ցույց է տվել, որ հենց առաջի 1-2 հարվածից հետո օտար մարմինը ընկնում է, եթե նա ձայնած ճեղքի մակարդակին է։ Դա շատ հեշտ է կատարել ու քրկել երեխային։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ սնվելիս երեխաների ձայնաճեղքում սննդի մասնիկ է կանգ առնում։ Եթե երեխան կարողանում է հազալ, ապա կարիք չկա միջամտել, քանի որ սովորաբար երեխան կարողանում է ինքնուրույն դուրս մղել սննդի մասնիկը։ Այդպիսի դեպքերում, եթե ծնողը այլայլված սկսում է երեխայի մեջքին խփել կամ առաջնորդվելով հայտնի միֆով ճակատը մերսել, սա ավելի շատ երեխային կարող է շեղել եւ առաջացնել իրական խեղդվելու վտանգ։ Thank you Երեխաների օրգանիզմում օտար մարմիններ հայտնվում են ոչ միայն բերանի միջոցով։ Սեփական մարմինը բացահայտելու ճանապարհին փոքրիկները կարող են նաև օրինակ ականջի խորոչով ինչ որ բան ներսրել։ Ոստի մանկաբույժ Արթուր Մարտիրոսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես են տարբեր դեպքերում օտար մարմինը հանում երեխայի մարմնից թե օտար մարմինի ցայնակ ճեղքից անցել է ցած շնչապողում կամ բրոնխներից որևէ մեկում է մնացել երեխայի մոտ կարող է ջերմություն առաջանալ 1-2 օր հետո, որպես օտար մարմինը բորբոքային process-ը առաջացնում իր շուրջ, կարող է շնչառությունը թուլացած լինել այդ կողմում, կարող է խզոցով կամ ինչ-որ ցայնով լինել։ Նման դեպքում սովորաբար ընդհանուր անզգացման տակ կատարում են բրոնխոսկոպիա եւ բրոնխոդիտակով ցանաճեղքից իջնելով դեպի շնչափողով կամ շնչափող կամ բրոնխնայից, որտեղ ենթադրյալ նախապես ռենտգենաբանորեն ճշտում են եւ օտար մարմինը հեռացնում են։ Տամոքս հայտնվելու դեպքում օտար մարմինը եթե փոքր է, Այսինքն այնպեսին է, որ վտանգ չկա, որ աղիներում կարող է անանցանելիություն առաջացնել, եթե սուր ծայրեր չունի, թողում են, որ բնական ճանապարհով դուրս գա ուղակի ծնողի խիստ հասկողությամբ, որ իրենք համոզված լինեն, որ օտար մարմինը դուրս է եկել գեղտի հետ։ Եթե այնպիսի օտար մարմին է ստամոքսում, որ ծայրերը սուր են, աղիներ անցնելու դեպքում կյանքին վտանգ կարող է սպառնալ պերիտոնի զարգանալ, կատարվում է էլի ընդհանուր անցկացման գաստրոսկոպիա եւ հեռացում է քթի խորոչում եւ ականջի խորոչում մնացած օտար մարմինները մանկական քիթ կոկորտ ականջաբանի գործն է, որը զնման տակ լույսով, հատուկ գործիքով նայում է եւ հեռացնում է օտար մարմին։ Նման դեպքերը բարեհաջող ավարտեն ունենում մեծամասնը, սակայն լինում են դեպքեր, երբ ծնողը անուշադիր է ու չի էլ զգում, ասենք, որ օտար մարմին է գնացել, եւ այդ օտար մարմինը մնալով շնչափողում կամ բրոնխում ծանր ինֆեկցիա կարող է առաջացնել բուժում են անտիբիոտիկներ, թոկաբորբ եւ այլն, երբեմն միշտ չէ որ ռենտգենը ցույց կարող է տալ ինչ օտար մարմին է, չէ՞։ Եվ այդ դեպքերում կարող է էլի բարդ ունենալ։ Այսինքն զգոնությունն է միայն, որ կարող է կանխել այդ դժվար դեպքերը։ Երբ փոքրիկը սովորում է ինքնուրույն նստել, իսկ դա լինում է մոտ 6 ամսականից, ծնողները սկսում են հավելյալ սնունդ առաջարկել նրան։ Վախերի մի նոր փունջ էլ այստեղից է ավելանում ծնողների մոտ, քանի որ ուտելը եւս ընթացք է, որը երեխան սովորում է եւ այդ ընթացքում նա կարող է parberabar borց գալ կամ հազալ։ Սակայն սա միանգամայն բնական process է եւ կարիք չկա խոճապահար լինել դրանից, առավել եւս խոճապը տարածել երեխայի վրա։ Խեղդվելու վտանգը նման դեպքերում առաջանում է այն ժամանակ, երբ օրինակ ծնողը երեխային սնունդ է առաջարկում բացառապես միասերզանգվածով, իսկ օրերից մի օր էլ зерքի մի կտոր հաց է դնում, որը իրական վտանգ է ծամել չսովորած բալիկի համար։ Ոստի նախ սովորեցնում ենք բալիկին ծամել, հետո նոր առաջարկում պինդ սնունդ։ Իսկ մեր հաղորդումը եզրափակենք մանկաբույժ Արթուր Մարտիրոսյանի հորդորով։ Երիտասարդ մայրերին, մանավանդ առաջնացիներին, որոնց մոտ փորձը ավելի քիչ է, ինչու՞ չէ նաև տատիկներին, պապիկներին, հարազատներին, որpիսի կանխենք դժբախտությունը, մենք պետք է ամեն պահին լինենք երեխայի կողքին։ Մինչև 6 տարեկան երեխայի խաղը պարտադիր պետք է մեծի կողմից հսկվի, դա անվտանգություն է ոչ թե հսկենք ասենք այ սենց խաղը կամ այսպես ոչ ուղակի խաղը հսկվի որպիսի դժբախտություն տեղի չունենա մեկ իսկ նման կոնկրետ դեպքերը շնչայացության խեղտամահության դեպքերը կանխելու համար մի բան է անհրաժեշտ ընդամենը երեխայի բռունցքից փոքր ցանկացած իր պետք է իր հասանելիության դաշտում չլինի ընդամենը եւ ոչ մի դժբախտություն էլ տեղի չի ունենա ցանկացած իր, որը իր բռունցքից փոքր է, հիշեք, եթե հասանելի է երեխային, դա լինի ասեղ, մատանի, ականջող, թե որևէ այլ, ինքը վաղ թե ուշ կարող է կամ քթի խորոչում, կամ բերանի խորոչում, կամ ցայնաճեղքում հայտնվի։ Խորհուրդս դա է մենակ հասանելի չլինի բռունցքից փոքր ցանկացածից ոչ միայն 3 տարեկան երեխաներին։ Այսօրվա եթերի համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք Մայրիկների անկյուն հաղորդաշարին, իսկ հաջորդ եթերին կանանց ռեսուրսային կենտրոնի Արցախյան թևի ղեկավար Գայանե Համբարձումյանի հետ կզրուցենք կանանց իրավունքների մասին եւ միասին կսովորենք պաշտպանել մեր իրավունքները։